amakuru ba handiyo isanganiro batamenye kugira ngo bamenyeshe ariko ku mitumba mu makomine mu masegiteri ndi no muri komine gisuru intara ya ruyigi yitwa gute e, muri komine gisuru intara ya ruyigi akazina akazina mhm. merikiyade ni ayahe makuru yabereye ngaho mu gisuru jean claude nshimira imana ijisho rya hano y'isanganiro mu rugo atamenye yego jewe nagomba mhm. ino twebwe amase yarabonetse mugabo kweri twarakenye ibigori kandi twaratanze amahera rero mm. twasaba ababijejwe abashinzwe uburimyi kweri ko bogerageza natwe bakatuzanira ibigori mm, imbutiro banuye rego byose usigaye dutera byarakitutse ntitukironka umwimbo yego kweri baba bakoze urakoze cyane kumbure abajejwe ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi ubona ko banaserukiwe no ngaho mu ntara ya Ruyigi mushobora no kubabaza igituma ibyo bigori bitarabashikira mba ngaha ku mutumba wa nyabitaka none twaratanze amahera y'ibigori none twararindiriye amaso yaheze mu nzira Eh? urakoze cyane mekiro ko mburi murashobora kandi no gutuma abo mwitoreye kugira ngo babarize ikibazo cy'ibyo bigora aho byaba bigeze kugira ngo namwe mushobore guteragira ubona ko n'akavura kamaze kugwa urakoze cyane isaha zibiri zirenga iminota icyenda ku isanganiro urakoze cyane uwundi munywanyi mwiriwe nenda twakuye nenda twakuye edouard nzambimana muri komine nyanzarake Edouard nzambimana nyanza rake n'amahoro eh, mu ntara ya makamba mhm, duga ku ijambo wedo hanyuma rero jewe ni ukuvuga tishedi umwe gusa mhm. bafite ibintu bijyanye n'ibibazo ibiki ibibazo bijyanye n'iduka iduka ry'iki ry'inzoga za buraruku mhm. hanyuma rero twebwe dushaka mugabo gato nyinkarandiriye ubanza kubaza sinzi yuko muri burarudi isanganiro irashobora kuhashyika bakayumva yego mu bushikiranganzi bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano barayumva rero mm. cyane murakoze mhm. imanishe irahezagire mm. hanyuma rero jewe rero nsanzwe twise ikibazo mhm. iki kibazo vema turumva neza yuko leta yasinze amategeko y'uko ibiciro by'ibinyobwa mhm. bitegerezwa kuba biri byubahirijwe nk'uko yabishinze mm. hanyuma rero twebwe rero abanyagihugu ikidutangaza mm-hmm. mm-hmm. jewe mugabo ndagaruka ku ijambo kandi sino natangara mm-hmm. nyakubahwa nyakwigendera petero nkuru nziza yaravuze ati ntumva zizokwamaho bati kandi n'abumva bazogumaho none rero ikintu kidutangaza ni iki jewe jo bundi twaritoye turabwira umutware ku bijyanye n'iduga ry'inzoga tubimubwiye nyamukuru umutumba hanyuma ikintu yatwishyuye mhm. turamukirukanye turi abantu batanu mm. atubwira bati umviriza rero mhm. eh, none ko atamutahe mvise ngo ndazirangure ndazibahe mhm. uteza kuzigura ibyo bitatu bitatu n'amajana abiri ni umutumba uyuhe eh, yasi ngombye kumanza kuwuvuga mugabo bariko barabyumva mm. hanyuma rero twebwe rero turihuta tugize tereba ibintu ntawe ubigubiza ngaha mm. tubikubita umupolisi polisi turagenda turakimwiganira nawe aratubarira ati rero gende mubaze mwumve iryo beye yuko ari byo tugize mbere usima ko ari nabyo ngo tugende mbere tuyiguheho inzoga nibe wumve nibe ryayo kuri nyamupolisi twaramushikanyeho arayinwa y'ibihumbi bitatu n'iyindi ariyongera hanyuma rero amaze kubona tumaze kubona ko ibintu bishobotse acara bakebuka nyarabahamagara nyene uwo nyene umuserivateri wa acara kwega wa mupolisi amutwara ahantu hagati mu kagobwe mhm. hanyuma rero ibyo bayanze ntawe ubizi rwose twizigira ati ibintu biragiye kuva mu nzira mhm. ahubwo rero yaciva ku bihumbi bibiri n'amajana indwi igishimira ku bihumbi bitatu mhm. gusa turavuga ati none urukiza tugiye gukira n'urwaye bo hanyuma rero ikintu rero jewe nagomba gusaba leta eh, nk'umunyagihugu kandi size ndi gusa hariho akajambo igihe eh, inuze yari yakenye isukari abantu bitwaza bavuga ngo eee eh, ngo ngo nshyira leta ngo nkozi ngo mwebwe ngo mwitoreye mm. hanyuma rero twashaka rero kuvuga rero uko rero nyakubahwa mm-hmm. umviriza nimba bitwaza ngo leta nkotsi iyo umuntu adugije naduze ntagende kwimara amazi avuga ngo leta nkotsi hanyuma mm. rero iyo bwere twashaka gusaba abashikiranganji b'intwari hagati mu gihugu mm-hmm. tugasaba n'abatware badutwara yaba umuramatare w'intare y'amakamba mm. hanyuma yaba na musitantere n'abandi no mm. guhagurukira kino kibazo kandi ibi bintu ukuvuga n'ibintu bimaze kuza biratujakaza tukoberwa ibi bintu aho biva ejo butere twaravuyemo tubihamagarira twebwe nyine turabaza umudandaza igituma ibintu biguma biba mhm. aca tubarira tugira amahoro twebwe tuzizana muri forode kandi mhm. baca turibaza ati none izi nzoga ko brazil ko zihari ziza kuri forode zivuye muri congo zivuye mu rwanda mhm. turiko rero tubatakamba rero gusaba rero leta n'abategetsi badutwara ari mu bacu baturabire kwino kibazo bakihagurukire kuko bitari uko bucakamizi nta muntu muto azoshobora kunywa inzoga uwo rero baheze barimorogoza ibyo bigeze kuri bitatu ni fanta ni kiyeri ni amusiteri ni ukuvuga ikintu kigeze kuri bitatu n'amajana abiri mhm. ni amusiteri mm. kiyeri kigeze ku gihumbi n'amajana umunani ibihumbi bibiri mm. hanyuma inyongera igeze ku mafaranga igihumbi n'amajana atandatu mm. imuziki igeze ku gihumbi n'amajana ane ifani igeze ku gihumbi n'ijana igihumbi none nimutubwire bane kubahwa namwe mutuvuge ngo rwo tuboroga hanyuma mwumve yuko ejo umuntu azoshobora kugira urubanza akazopfa yararose inzoga agenda kugibwa mu rubanza twebwe mm. rero two turasaba nka leta mbyeyi turi kwitwaza ngo eh? hariho abacibwa amande ariko uh, ugiye uraraba mu mihinga itandukanye hariho abacibwa amande eh, erega icyo sinakiguhakaniye erega natwe nuko abo twokwikubise ko bodufashije imbere bakavuga bati tubace amande urumva hmm? nuko tugenda no kubibereka bagahita birabira hasi ngo nta mitahe bifitiye ngo bifitiye imitahe ngo nibakore hmm. none bamaze kuvuga ubu bacuruza twikubita kwande ni ukuvuga ko ikibazo cyabarengeye urumva birumvikana cyabarengeye hmm. yego uca nicyo gihe ariko ko turatakamba dutakambira leta mbyeyi leta mwose tureke kwama turitwaza ngo eh, ngo si ya leta yanyoya nibanze bavugisha ukuri biremeza neza yuko inzoga zihari tureke mm. kugira ibintu by'amananiza byo kwinyegeza kuko abanyagihugu twari bamaze gutahura mm. ariko ariko edo aho uri kuravuga ngo nibareke kuvuga ngo leta nkozi leta mvyeyi leta iraserukiwe ushima iserukiwe ifise inzego zose zitandukanye ku mitumba mu mazone no mu makomine mushaka ko ari umushikiranganje cyangwa umukuru w'igihugu abanza kwishikira ngaho inyanza arake kuja kubahiriza ibiciro murakoze murakoze cyane kumbaza mhm. icyo twari twari twakwifuza rero mm. kubera ko dutakambira abakuru b'imitumba mhm. bose bagahora twagira turi kubise no kwa nyuma kumi cyane kuwo abadusezera bose bagahora mhm. washaka yuko rero hanyuma abategetsi bo turabira abantu baza baragira icyo bita visite mhm. hanyuma bagize visite mu bubare bakumviriza ko ibyo turiko turavuga yuko tubeshya hanyuma nitwabeshe bavuga ati abanyagihugu ngira ngo baragumuka ibyo nta kindi je baje kuhantu uvuga cyo bityo urakoze cyane kumbure abajeje kubahiriza ibiciro baba abakozi bo mu bushikiranganje butandukanye bazaheza bagendere inta iyo commune ya Nyanza-Lac bihweze neza ko ivyo muriko murashikiriza tagushikuza kuri mu murakoze cyane kandi nta muntu azokwigera arota yego murakoze namwe cyane mugira ijoro ryiza namwe ngaho inyanza rake yego isaha zibiri zirenga iminota cumi n'indwi hano kuri hadiyo isanganiro muri studio nizere ko muri benshi muri ko muradukurikira uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe n'inda twakuye jerome makamba jerome makamba ego mu ntara y'amakamba amaja hehe neza na neza ntashoboye guma ku murongo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 ndabona nk'ibintu by'ibitungwa mhm. twebwe no muri komine buhinyuza twegereye umupaka wa parati mugabo mhm. turabizima yuko byakorora mu ruhongore ni byiza mugabo ugiye utoheye n'impene ngo ugira uyisogororere mu rugo mhm. abantu bitwa yuko ari abategetsi bibonera kure batayifata mhm. itaruka kubera iri mu rugo yego ahandi naho bakubwira ngo niba isohora mudorinda mhm. guca ku nzego ngo kugira ngo baguhe urupapuro rwo kuyisohora nyakubahwa nta kintu cy'iyororero kikihari mu ngo z'abantu mhm. usanga bigoye kweri ku buryo leta ntiyiyumviriye cyane ku buryo bw'umutoya Mm, ariko nzitonda ngaho mu rutana uri muri mpinga kayombe yego eh, ngaho mu rutana ni nizihe ntamba muvuga muti aya makuru mutamenye ikibazo kiri ko kiraba ngaho muri mpinga kayombe ni iki n'iki ikibazo ni ukuvuga iyo umuntu ahirahiye agasohora igitunga cyiwe hacabamo mhm. icanamo ry'ababanyi bivanye n'ukuntu batumvikana ngo bakurikizire ingingo leta yashinze mm. ego cyane numva umenga leta yari gusubiramo iryo tegeko hanyuma korohereza umunyagihugu mutoya ego urakenuye cyane nzitonda hanyuma ikindi nacyo ni ukuvuga muriko mugira amakenga ko ata leta ihari ngaho mu rutano muri mpinga kandi iserukiwe nibaza yuko naho biserukiwe ngira ngo duhurira ku kanyota twese tukibagira ibindi bikorwa bituraba twese duhurira ko turetse ku kabo kanyoga duhurira ko turi mu mm, ariko byaba eh, ibinyobwa byaba n'ibindi bidandazwa bitari bike barabicira ko amande ku muntu yarengeje urugero mu kuduza ibiciro turifuza kubibona rero byabaye ku masima naho kuko byarabaye ndahase ariko turumva mu zindi ntara ko bikurikizwa natwe turifuza mu butana ko bishikaye nkumbura abategetsi bo ngaho muri mpinga kayebe babyumvise bazoheza barabe bikorere ko muri ngahe kayero mhm. mugire ijoro ryiza ikintu ntushikiriza ninda twakuye ariko muvugana na nduwayi juvenal avuka muri komine ryasoro mhm. jewe kweri jewe jewe ndashimiye musanire muri komine rya soro vrema ibintu ariko arakora nje biki urumva nukuri maruye baba baragerageza baraba akabarabara kacu kakazomera neza rero turashimira imana kubera ibintu ariko arangura ni byiza cyane kandi birakenewe hmm, akabarabara kahe jewe mparuye urana abandi batonda saa mbiri saa tatu wewe saa moya n'iminota n'iminota n'inusu abashyitse mu biro byiwe ariko ntaho bihuriye n'ibarabara nawe oya ikintu nta muntu ashobora kumurondera ngo amubure mhm. kandi iri barabara dufata arararika abantu bakagerageza akabwira abantu ati hajya ahantu hameze uku bameze uku akararika bakaza kuhakora vrema nta kandi ni ukuri je ndamushimira mm. kubera nta wundi muntu nawe bwaboneje muri komine rya soro akora nkawe vrema mm. kuva je no ukavutse nta muntu je nice mbwa yari yaritanga vrema mm. ikindi naco noshikiriza mm-hmm. urana twe twe twarigeze kugira ingorane mm-hmm. ingorane twaragitigize zarabaye twarahuye n'isanganya mwebwe bande dufate dufate muri bya bitero mhm. byabaye twarabuze umuntu mhm. twege mparuye urabona umukiranganji yavuze ati umuntu yahuye n'ibitero birabijyaha azovugwa kuri gusa bazohambwa kuri gusa mhm. none twe mparuye twega umuntu w'iwacu yarafashwe n'ubu ikiziga cyiwe ntiturakironka none mparuye no kujya leta yabivuze ni ukuri mhm. nibagerageze badufashe batwakira umuntu wacu vurema kandi iyo wafashije vurema umuntu dufate mparuye urazi n'isamazi ntitwomuheberayo mhm. leta leta niyo leta mbyeyi leta nkozi vurema ni ibirare mhm. kubera twahuye n'ingorane tutabiziga amahera batwatse muri kira ntitwoyaroba vurema nibagerageze barabe n'ukuri barabe n'ukuri baduhe ikiziga cyacu tugihambane iteka nangahe batwatse miliyoni icumi hmm. jemaru mm. uyu ndiko ndaraba cyanke naho bavuga ati leta nivuga ati icyo kiziga ni mu gihebe tugihebe mugabo yatubwiye yuko tugihebe mm-hmm. yego vurema nta kundi umuntu twarabuze twarabuze twebwe twasaba ikiziga cyacu vurema tuze kubwira amariteri mm. none nk'ubu nkwaruye nk'iminsi imaze ukwezi urabona kurahebye mm-hmm. vurema twararindiriye twaragize gute twari twarabuze icyo dufata twarabuze n'ikindi ntitubwira vurema leta mm-hmm. ni ibirare Mm. yego vrema vrema je mparuye niko daraba noneho twaje mparuye ibintu bavuze ati heba tuhebe duhebe babitubwiye mugabo mm. yego vrema muzaba mukoze mugire ijoro ryiza juvenal yego namwe kumbure baba abakozi bo mu bushikiranganje ubiro by'umushikiranganje wa mbere ndetse n'umushikiranganje wa mbere ashobora kuba yavyumvise azoheza arabe nimba hari icyo gukora ku bijyanye ni eh, batubwira duhebe duhebe mhm. duhebere duhebereyo muga babitubwiye nta kundi uwabuze twarabuze twabuze tutiteguye hmm. yego vema urakoze cyane juvene mubandanye kwihangana mbani bahezagire murakoze namwe isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'itandatu uh, ku isanganiro mwiriwe ninde ninde twakuye hanyuma ni edward nyine mhm. hanyuma rero kuri iki kibazo kijyanye n'abantu bikika mu bintu mhm. ni ukuvuga harabaye ikibazo ejo bundi kijyanye n'ibura ry'isukari mhm. leta rero irabibona aho ikiro cyari kigeze ku bihumbi bitandatu ibihumbi indwi mhm. leta nayo ikirabahagurukira imanza iragerageza uko bishoboye irabahana iweze kubahana vrema ibasha ibintu byaragiye birajya mu buryo ubu ubisukari iri ku rugero rushimishije mm. none reka niyo twasaba rero kandi iki aba bantu nibareke nabo kuza baraje barikika mu kiza bavuga ngo ni forode mm, ariko iruhande y'uko uh, leta yahanye abantu n'umwimbu wariyongereye kuko ari igihe c'iyimbura muri sosoma ngira barabyumvise cyane mhm. icyo rero nanjye nari ngarutse kureba mm. icyo gituma nagushaka rero kuvuga yuko rero no mu bijyanye rero burarudi nimba burarudi batwumva abakozi baho n'abahajejwe mhm. ibagerageze vrema nabo nyene baje bariyamiriza abo bantu bikika mu bize reka nabo nyene aho ntiyabuze aho batembera bakabyumva bakabona aho inzoga zadugishwe mhm. hanyuma rero nabo nyene basahirize leta reka leta nabo nyene leta si leta si nyakubahwa perezida leta si umushikiranganji w'intwaro w'agati mu gihugu urakoze eduard urumva ko ikibazo cy'ibiciro kiguteye umutima uhagaze ni isaha zibiri zirenga iminota mirongo irindwi n'umunani ku nizere ko muri benshi kandi muri ko muradukurikira ariko bararondera umurongo kugira ngo bagire amakuru batubwira tutamenye ku isanganiro mwiriwe nida twakuye mwiriwe neza mwiriwe nida twakuye ni alphonse tuba mukinya mu ntara ya ruyigi alphonse mukinya n'amahoro yego amagiragama ni isabere mhm. n'iwacu ibintu bijyanye n'amase mhm. umuntu watonda inshuro nyinshi mhm. akabura sinzi cyepfa ko bacaga iyo mu hinduro rya somi yuko amase aba yarakenye n'ukuntu bimeze mm. alphonse arashoboye kuguma ku murongo ni mu gihe c'itera karavuga ati amase eh, canke umwavu ntituronka hakiri kare ku mwanya mwiriwe ninde twakuye nagarutse umwana atadari mu kinyinya mukinya n'amahoro gatatu amahoro duga ku ijambo yego mhm. hariho umugenzange ariko aravuga yuko ibiyeri n'intuzeye eh, n'amafana byananira akananira bahinga mhm. twebwe ntitwopfubira abantu b'abadandaza kubera ibarabara ry'iwacu rya horariba mu gihamagara yiza muri komine ya kinyinya mm. yarononekaye none urumva iyo bazanye inyongerakinywa ku gihumbi n'atanu igihumbi n'atandatu eh umushinga amateka mwitoreye aho ikinyinya nini ariho ngaho iwacu ikinya ku mutumba wa karindari wo kweri w'imvukira yaho urumva urumva ntawe hasi afise urumuri mm. Mm. urakoze cyane tati murakoze ku isanganiro mkumbure abo mwitoreye ndetse n'inzego zitandukanye bazoheza bumve ibyo musaba hanyuma baheze baraba iryo barabara ko ryo heza rigasubira rikarengana yego ni gira ijoro ryiza aho mu kinyinya namwe ku ni isaha zibiri zirenze iminota mirongo itatu n'umwe ngaha ku isanganiro mwiriwe neza ubu muvuye ikinyinya ubu tugeze ahantu bita mu kigomago mu kigoma hagoma n'amajyane ni muri zone mugeni komine kayogoye intara ya makamba mm. ego duka ku ijambo n'iyinda twakuye ni niyo nkuru samweri niyo nkuru n'amahoro n'amahoro ni ukuri sinidoga amakuru tutamenye ngaho mu kayogoro n'aya ego amakuru mutamenye mhm. aya makuru ajyanye no kuronka uyu mwavu mhm. twebwe n'ukuri twaragiye muri komine turareba mu makopeki mhm. none kugeza ubu rero dufise burya butike nyine baduhereza yego mm. hanyuma ikigize kabiri mhm. ikibazo cyananiranye ngaha ku mutumba wa kigomago mm. ikibazo kijyanye no kubura amazi n'ukuri risigaye ribara kweri mm. ni ukuri aha abana dufite ku mashuri nta mazi bigera baronka ni ukuri amabomba yose yarumye ni ukuri aha ni hatari mm. kandi ikibazo ntamanagishikirije ngaho kwisanganira ariko n'ubu nta kirahinduka nta mazi ni ukuri dufite ngaho ku mutumba wa kigomago muri regidezo ngaho makamba babwira gute nukuri twebwe twama twateye akamo n'abatware bose barabizi mugabo uri kwaraba n'ubu nta yewe ngaho kwisangana na manabi bivuze kenshi nta n'ikintu cyahindukamo n'ukuri musitantera babwira gute kuko mu ikomine hari uwo bita reji kominara babwira gute yewe nuvuga nk'ubu kubera isangano rikwiragira hose mhm. aba muri komine mpinga kayove mm. none twagomba kubaza inzira mu mutwe hatwocamo kugira twisitaye amafaranga mm. iyo koperative muyirimwo mungana gute abantu dushika ijana mwari mufise amategeko mugendera ko mwari mwaranditse amategeko mugendera ko guhera eh, mu ntara gushyira mu mitumba turafite n'impapuro zemeza iryo shyirahamwe hmm. eh. mufise impapuro zemeza ishyirahamwe kuva mu ntara ni ukuvuga ko mwitura inzego zijejwe intwaro kuko nizo zabemereye gukora hmm. hanyuma zigaheza zikabafasha gukurikirana mu butungane uwo muntu nimba ahakana ayo mafaranga ko yabahaye mhm. ibiciro by'uno munsi nta kintu na kimwe kitaduga uko bwije uko bukeye mhm. noneho isima nayo muri kino gihe cyinshi urazi ko abantu bubaka ari benshi mhm. isima kabaye akamara amazi mbere nko kuduga no kuboneka ntikiboneka nk'isima ya buseko ntikiboneka ubu bari ko bakoresha isima bita dangote iva hanze mhm. rero twasaba ababijejwe ko babukiranira hafi isima menga turabona ibiduga biyitwara biyitwara ndi kwisigaye ijya hanze nayo kwibura irindi hama ikindi ikijyanye na bamwe bavuga abarozi twebwe hano i buganda hari umuntu w'umurozi yakorotse ava hejuru bamwe bagendera ku rutaro hama akorotse aca ahura n'abajejwe gukizura bamwe bajejwe umutekano b'ijoro bamufashe avuga ko yari umurozi koko asanzwe aroga ariko kuva atangura kuroga ngo atari bwigera afatwa ko yari umuntu w'umutama agikoroka mhm. bamubajije avuga ati jewe naho n'akaroge sinari bwafatwe kandi nari nzanywe ngaho i buganda no gusaba abana bahejeje amashuri b'imisore mm. iyi mu gihe hariho ah, abo muri leta cyangwa abajejwe intwaro bazaravuga bati nta burozi buhari ngaha muci bitoke bavuga bati burahari sagaseseshwa rumuri ngira mwabyumvise mwiriwe neza ntashe uno muntu mwiriwe neza utagabanije akaradiyo ntituri bushobore kubandanya tuvugana mwiriwe neza mwiriwe ntashoboye guma ku murongo isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'umunani mwiriwe neza ndigateka wa munywanyi wa radiyo isanganiro isanganiro twakuye ari ego imurengeza imurengeza n'amajahiga agateka ni muri komine mpanda nduga ku ijambo gate abantu ubu niko babivuga ngo ubu ngubu uzosanga ngo igitungwa ngo mu gahinga ngo azuca ngo akirya ngo ntaho ngo azitwara ariko amategeko harafise Eh, ukuntu yubatse aravuga ibijyanye n'amande ndetse mm. n'ibindi bihano bishika ku gufunga igitungo ariko mm. eh, ntaho eh, gisohotse rimwe nta rugero rwo guca bakijya nawe no nagomba sabe nkabura amatari wacu w'intara ya cankuzo mm-hmm. iri barabara ryacu rya cankuzo rijya imishiha rishikira imugera mm. dukoreye kabisa rimeze nabi kabisa nk'ubu kwiyunguruza biratugora kabisa mm. eh, eh, eh. urakoze bizimana murakoze namwe kwera hamukibuye amashiringi ya turema murabe tuvuga mm. ko ari cyiza ahubwo mm. ikiza ikihe yego uko mm-hmm. tuba turavuga ku by'amasima n'ibindi tukajya turaba n'ibiciro bahaye bijya bigori baguriye ku makomine mm-hmm. ni ukuvuga umwego naho tuvuga umwego nta kirovamo mm. yego uri kuraraba ku bigori ku gihumbihumbi uca ari ikibazo kandi umukozi akorera bibiri no wumva uriko ukorera ibiro bibiri usanga ari ikibazo hmm. yego ni iki gituma mwihebura gusumba twose aba mhm. abategetsi bakwikubita agashyi kweri bakadufasha muri kino gihugu cy'uburundi tukaraba ko tworonka amahoro twaronka kurya dukwiye hmm. yego ariko muvuze ko n'ibibazo by'ibiciro kuduga kw'ibiciro bimwe bimwe mubona ko ari kiza ni iki gituma mwihebura gushika kuri urwo rugero ntashoboye kuguma ku murongo Diomede ariko nizere ko aza kugaruka atubwire igituma bihebura gushika kuri urwo rugero bakavuga ati ni kiza mwiriwe neza isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itandatu mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe neza ninda twakuye ndabumva neza ninda twakuye alo ntibiri ko birakunda ko twumvikana itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe neza ahubwo yo dusabira imbere kuko twebwe ku maboko y'umuntu ntabwo tuyakunda bisaba yuko badushyira hamwe nk'ubu leta akagera tudodorera aho imbere bakarabona bakabidukorera bagashyiramo ikaburimbo bamugira mm. ibihe byiza kwisanganira murakoze namwe ijoro ryiza saa zibiri n'iminota mirongo ine n'indwi mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'umunani ibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu canke ibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mahoro neza Mwiriwe. Namahoro. Ninda twakwega yewe. Eh, ni Habyarimana Moyize. Habyarimana twakwega ari he? mm. canke no kubarengera karimbi hariho ibyo baba ariko barihweza kugira ngo ntibahave baho umuti umugwayo utariwe oya mm. oya naho biruka ikiraboneka ko harimo gusamara yego kabisa iryo vuriro mumaze kubona rifite abaganga bangana gute abaganga barakwiye ariko wapi none banka kubakira bari ngaho cyangwa baba bataje hanyuma bagakorera kuri ayo makenga ya moyize bakaraba ko koko nimba ari iby'ukuri bigatora inyishu atari iby'ukuri naho bikabeshuzwa ni isaha zibiri zirenga iminota mirongo itanu ku isanganiro mwiriwe mwiriwe ni inda twakuwe inzira y'ubujumbura desire bujumbura n'amahoro shima imana ego amakuru agomba ndamenyeshe mutamenye mwanamenyesha muhora mukabona ni muri ryo barabara rya musaga ega riraga urabona uko barikubuye babomoye ahantu hamwe hamwe uraba nyine kijya kibanza kigaragara bakaraba ukuntu bogihagura amabarabara aho byashyitse bakabomora bakuye nk'ibintu by'imicafu mu muserege baca babishyira hafi y'ibarabara mm. basha umuntu w'amaguru kubera bitubiranye n'imodoka zibije urazi nawe uri umuntu w'amaguru hari igihe bakwa kukugonga none ko ndananura imitsi barampagije ku ngonga rikajaga mm. eh, boraba rero numvise ku musaga barabaye aba mbere nyene mu kubahiriza rya tegeko mm. basha barabe bace bakorera imigambi leta nyene abihakorera imigambi ihagure Mm. Eh, hamwe nyine abantu baba nk'abaguru bagenda neza b'amakinga nyine bagenda neza ibintu bigendeye umutekano ntangere mm. mugire akazi keza ngakwira desanganira nawe ijoro ryiza desire mu minota itandatu tuzaba turangije kino kiganiro ariko turaca barindire mwiriwe avuga yuko aduha ingwate aduha ingwate muri ya mafaranga mm. eh, tumaze aho za rero yaciye adutse ni ngombwa ndashaka kutureka muri komine y'iwabo mhm. uko twamuteye hanyuma mm. abacece intwaro muri yo komine y'iwabo nabo badutuma ko muri mhm. komine y'iwacu bagenda tumaze kugenda tubasigura muri komine y'iwacu turimo batubwira mhm. yuko barotwishyuriza mugabo rero kwa twaje tugira ati kubera hageze mm. ko abategetsi nakajwaye tugabura bahora baza bakahashika hmm. kugira batari ko bodufasha mu kugira n'uwo muntu aronkuntu yoza kwishura hmm. kugira n'abandi n'abandi bari muri iryo shira hamwe ntazora baturiri hmm. nuko biri kose ko mwamaze kwitura abajejwe intwaro eh, ku rwego rwa komini nuko mwobandanya kuko ikibazo barakizi bazoheza babafashe hanyuma muheze mugabure mwanze hasi atakibazo sawa murakoze urakoze cyane mu minota itatu tuzaba turangije kino kiganiro ahiwanyu havugwa amakimwiriwe asha cyarababoshe cyane rwose ke twagara dusabe musitanteri wacu wa komine mishiha mhm. aturabire kabisa kune yidukorera mhm. hama kweri dusabye dutakanze kabisa aya mashiringi baraya bayakorore kweri kuko nk'ubu nk'isabune nigeze ku majana indwi ibintu by'ibidandazwa byinshi byahora biva tanzania kweri ubu ntibikivayo kubera amashiringi wagira kweri baturabire kabisa aho ngaha iwacu ho abaye na kanada kapinga ku ngingo kumbure numvise nshasha eh, ijyanye no kuzotanga amakori azokora amabarabara mm. eh, rumva twashaka gusaba ababigejwe mm-hmm. eh, mu gihe byoshika ijyangirwa kuko twumvise ngo ndi gushyika ku itariki mirongo itatu n'imwe mm. bodufasha kumbure amabarabara menshi asinzikaye akazokorwa kugira ngo na cyane cyane n'amasanganya agabanuke mu ibarabara kuko kenshi ibinogo biri mu bintu bituma amasanganya aba ay'igitega yababaye n'aya gitega rutana ukava mu rutana uji makamba mhm. cyane ufata irya giharo ayo mabarabara kabisa arababaye mm. ku buryo ateza ibibazo by'imiduga n'amasanganya urakoze cyane ego murakoze namwe ngaho kwisanganira urakoze ijoro ryiza ngaho igitega na hano dushe turangiriza kino kiganiro hiwanyu havugwa amaki mwakoze mwewe mwese mwaduteza abiri bakoze ah, abantu bose batwakuye Albert Nduwaye muhinga bw'ivyuma nawe nyene yakenuye Eline Bell nibigira nije nari kuri micro ndabifurije kugira ijoro ryiza naho butamukanye isase n'amakuru mu kirundi